Louis Angelique Bertin estis franca poeto, verkistino kaj componistino. Ŝia patro Louis François Bertin estis la redaktisto de la influa franca gazeto Journal de Debat. La familia Bertin frequentis la franca in privilegia in rondo in de cultura i eventoi de ricai homoi cae intelectuloi. Oftai visitantoi alla campara heimo de la familio includis Rossini, Chateaubriand, Victor Hugo, Ingres, Delacroix, Boulanger. Louis Bertin ricevis sien unuain lezionoin en familia medio. François-Joseph G. acertas que li controlis sian studojn, unue por evoluigi sian contraltan vochon, kaj poste por akompani ŝin sur la el componado. Si ankaŭ studis componadon che Anton Richard. La carriero de Louis Bertrand el componistino disvolvigis cefe en opero. L'agio de dudec unu, si comensis labori pri opero basita sur fosto de Goetz. Si verkis cae la libreton cae la musicon, cae tiel si farigis la unua fransa componisto quiu transmetis tiun vergon kiel operon la opero estis premierita en la Teatro Italian en 1831. Crome, si verkis tri pliain operoin, Guy Manierin, premierita private, La Hom Lupo, comica opero con libretto de scribe, cae Esmeralda ci lasta estis la plei grava el siei operoi. Esmeralda estis componita en cun con Victor Hugo mem, quiu verkis la libreton sur base de sia propra texto Notre Dame de Paris, la Gibulo de Notre Dame. Tiel, Louis Angelique farigis la nura componisto quiu laboris recte cum Victor Hugo, sia proxima amico, quiu en lettero nomis gin la duan patrinon de siai infanoi. Louis Bertrand havis fisican handicapon, quiu influis sian capablon piediri au stari dum tempo dauro. Tial Sia patru dungis la music recensiston Hector Berlioz por fari la provludoin de Esmeralda. En siai memorajoi Hector Berlioz scribas bonegan detalon pri Luis Angelic, dia rilato con Esmeralda, cae la ricevo de la opero. Li laudi shin kiel verkiston kai musikiston de considerinda distingo kai uno la plei intelligenta i virino i de nia tempo. Li dauras raportante che Rossini partoprenis la costuman prov ludon de Esmeralda che li estis laute applaudita. La opero premieris c'è la Théâtre de l'Académie Royale de Musique, en Parigi, la 24 de novembre 1836, con Cornélie Falcon en la titol rolo. Berlioz anca racontas che la politica opinio de la Journal de Debat de Chia Patro en mixigis en la premiero quiam uno au du personoi aparte parte malamica e della familio Bertrand sen honte crigis gine estas de mamazel Bertrand gi esta de Bertlios kai active ili instigis la oni diron che mi scrivis larion de casi mi juras ye mia honoro che mi ne scrivis noton pritio. La accuso contra utiu granda opero estis misera, char Luis Angelic trovis successon cun Esmeralda, sed la varmega politica etoso de Pariso cae la virezza influo en la arda esfero faris che Luis Bertrand forlassit sian operezzan carrieron cae didici sin al poesio. Siei pliei componadoi includas dec du cantatoin, ses pianain baladoin, quin chambrain sinfonioin, arcain quartetoin, pianotriopon, inclusive de temoe cae de fosto cae de esmeralda. Si anca vertis cae publicigis du volumoin de poesio, de glan, quiu ricevis premion de la Franz Academio, cae nouvel glan. Si ai vercoi, i principi quin champra sinfonioi cae plurai cantatoi, estas consideratai perditae.